Elo d'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í. Um Mikro de Jean-Marie Nau. Haut luet de Riissen Heng Iech op eng Multimedia-Konferenz Nächst Woch am Bahá'í Zenter an hei seng Invitatioun. Léif Frënn, ech si lo zënter 5 Joer Bahá'í. Déijéineg, déi net wësse sollte wat Bahá'í ass, sief gesot, dass et déi jéngste Weltrelioun ënnert de Reliounen ass, wéi d'Chrëschtentum, den Islam, d'Juddentum, de Buddhismus, den Hinduismus, sou wéi verschidde sougenannt heednesch spirituell Richtungen. Sollt ech eng vergiess hunn, sou ass dat keng Absicht, éischter Onwëssenheet mengersäits. Firwat ech mech iech matdeelen, ass Folgendes, D'Wierder an eisem Vocabulaire wéi Gott, Relioun a Séil sinn an der Gesellschaft vun haut verpönt. Dës Wierder erstécken een éischter, wéi dass se e beliewen. Se sinn an der Vergaangenheet esou verfälscht ginn, dass e logesch denkende Mënsch sech vun allem distanzéiert, wat mat dem Begrëff Reliositéit ze dinn huet. Ech sinn do keng Ausnam. An dorunner huet sech bis haut bei mir och näischt geännert. Wat sech menger Logik widdersprécht, sprécht mech net un. Wat awer net heescht, datt ech Aen an Ouere verschléisse virun all deem, wat ech momentan net am Stand sinn ze verstoen. Op deem Wee hunn ech d'Bahá'í hei zu Lëtzebuerg kennegeléiert. Folgenden Opruff an enger Bahá'í Zäitschrëft. Zeitfirgeist, eegent Sichen no der Wourecht war ee vun den Ausléiser. Genau dat huet menger eegener Liewensphilosophie entsprach, sech selbstständeg an eegeverantwortlech senger selwer a senger Ëmwelt bewosst ginn. Bis anno 1995 wousst ech näischt vun de Bahá'í. Déi folgend 5 Joer hunn ech geléiert, ouni beléiert ze ginn, deene Wierder wéi Gott, Relioun a Séil eng aner Bedeitung ze ginn. Déi logesch Konsequenz war, dass ech haut all Relioun an engem anere Liicht gesinn. Se hunn all an hirem Ursprong e befreienden, oppene Charakter. Se entspriechen an hirer Ursprünglechkeet guer net deem beschränkten, blockéierenden a verstellendem Image, dee se haut hunn. Wat d'Reliounen vun hirem Ursprong erhalen hunn, ass, datt se eis ouni Ausnam erënneren, datt mir een eenzegen, een eenzegen a gemeinsamen Ursprong hunn an datt mir eis deem solle bewosst ginn. Déi eng nennen et Urknall, déi aner Gott. Wann ech mer haut déi verschidden Definitioune fir Urknall a Gott, déi an eiser Welt bekannt sinn, virun A féieren, da stellen ech fest, datt dat eent sou ondefinéiert ass wéi dat anert. Wat vun de Reliounen hiren Inhalten iwwreg bliwwen ass, si Gesetzer a Formen. Vu geeschtegen, mysteschen Inhalter a Potentialer schwätzt souzesoe kee méi. Wat hiren eegentlechen Inhalt ubelaangt, koum ech zu där Schlussfolgerung, datt d'Reliounen, onofhängeg vun der Epoch oder geographescher Lag vun hirem Erschéngen, eng geschlossen Eenheet bilden an hirer Verschiddenheet, An dass hiert gemeinsaamt Zil ass, d'Mënschheet vum Primat zu enger geeschteger Héichkultur ze féieren. Hautdesdaags gesäit een d'Ufänk vun der Héichkultur. Anersäits sti mir op engem Scheedepunkt tëschent Selbstzerstéierung oder onvergläichlechem Fortschrëtt. Eng eegen oberleuchte Selbstkontroll deet Nout. Als Bahá'í sinn ech der Meenung, dass déi ursprünglech Inhalter vun alle Reliounen, sou wéi déi an der Bahá'í Relioun festgehale Gesetzer an Normen, eis eng enorm Hëllef wäerte sinn op dem Wee an eng fantastesch Zukunft. An deem Sënn hunn ech eng Konferenz preparéiert, déi heescht Gott einmal anders gesehen. Dat Gesoten ass ënnerstëtzt an animéiert duerch eng Slideshow am Powerpoint a stellt mäi momentaant Verständnis vun de Bahá'í Schrëften duer, déi ganz villschichteg sinn a vun deenen Dir Iech eng eege Meenung bilde sollt. Ech géing mech freeën Iech am Bahá'í Zenter Allée Léopold Goebel, Lëtzebuerg Stad, en Donneschden de 25 Januar 2001 em 20 Auer erëmzegesinn, wann et heescht Gott eemol anescht gesinn. Et gréisst Iech Ris Heng. A wéi ëmmer gouf iech dës Rubrik offréiert vun de Lëtzebuerger Bahá'í, elo och um Netz, www.bahai.lu.